Kiel limigi la ter varmigion? La factoi estas conatai. La monda climata consilio presentas la plei nova in natur scienza in basoin de la climata shangio. Cai nomas ancau la riscoin, ie ciui ciui devas agordisin. Sed ciui eblezoi existas por limigi la climatan shangion? Cio povus funccii? La tero heitigas. Ien quelcae eblezoi cae ideoi por limigi la climatan shangion. Carbon dioxido sumigas al circau 80% de la enaerigatai varmdomai gassoi. Gi ec estas cefe ce la utiligo de carbo, nafto cae gasso, cele al cerpado de energio. La utiligo de renovigeblai energioi estas protio grava mesura pascio, exemple la utiligo de energio el vento cae suno cae de biofueloi au aliai carbon dioxide neutralai fueloi. Sed estas limigoi. Tiel povas esti problemetze prepari por la productado de fuelo gigantain cultivae in campoin por palma oleo au por colzo la areo e perdigas por la cultivado de nutrajoi kai entiai planteoi mal crescas la biodiversetzo qui utiom gravas por la natura medio kai por la homo existas ancau aliai procedoi la svisa firmao sin helion exemple productas help de sun lumo sintesan gasson el kiu ili productas benzinon por aviadiloi. C'è la bruligo de tiu fuelo, lau indicoi de la firmao, en aerigias same tiom da carbon dioxido, cium estis chemia ligita c'è la productado. En la jaro du mil tri, la Svissa aviada compagnio Swiss utiligos gin en siai aviadiloi. Cai eblas utiligi verdan hidrogenon, cai verdan gason, Verda hidrogeno estas cerpata helpe de applico de renovigeblai energioi per electrolizo, kaj gi povas anstat taui fossiliaen Verda gaso estas exemple biogaso el agriculturae forgetagioi. Alia ebleco estas la utiligado de aerumiloi, fridujoi, lumigiloi, cae motoroi, ciui consumas malplida energio. Privatai dommastrumeioi respondezas por pli ol quarono de la consumo de electro, scribas Germana Media Esplora Instituto. Spari energion funccias ancau per adequatai cranoi cae dusciloi. Tio malaltigas la trafluon de varma aquo cae necessigas malplida energio por varma aquo estas ancau pli energie fike, se por la vojo al laboreo homoi cune usas comunain veturiloin, anstatau veturi un uope en la propra automobilo. Cai pli bonigita isolajo de construajoi povas spari prulajoin por la heitado. Mal pli da veturadoi en autoi, cai mal pli da flugoi, pli da veturadoi per biciclo, au per traino, elektronica gazeto anstatau papera, videoconferenzoi anstatau negozai voyagioi, heima officeio anstatau laboro en la entrepreno. Cio tio malaltigas la en de carbon dioxido. Same efficas, mangi mal plida bovoi exemple en la climato damagian gason metano carbondioxidon conservantai arbaroi, estas for hacatai por prepari novain pasteioin cae cultivain campoin, cae pluai varmdomai gasoi en aerigas ce la productado de bestai nutrajoi, exemple, seque de la stercado. Eblas reducti la quanton da carbondioxido exemple per rearbarigo au la renaturigo de marcioi, char ambau absorbas carbon dioxidon. Plue eblas cultivi plantoin, kiel arboe, colzo au maizo, poste bruligi ilin en biogasai installajoi por la productado de electro, cae tiam capti la tie ec estantan carbon dioxidon, cae conservigin sub Geo ingenie Prescribas metodo in per quo la sun radiado quiu trafas la teron, estu reductata. Tio lau modeloi povus ocasi per sulfurai particloi, quiui estus disspruzzatai en altezzo de dec quin, gis dudec kilometroi super la tero, au per aerosoloi, quiui reflectas la sun lumon. Set tivi metodoi estas tangerai, char oni ancora ne povas pritaxi la riscoin por homo cae medio, set necessas occupigi pri la afero, char por malhelpi catastrofan varmigion de la tero, ancau interveno en la bilanzon de sun radiado, ne estas neglectebla.